Book 2 ბრძანებითი კილო მეორე ბრძანებითი კილო 2 გაიპარსე გაიპარსე დაიბანე დაიბანე დაივარცხნე დაივარცხნე დარეკე დარეკეთ დარეკე დარეკეთ დაიწყე დაიწყეთ დაიწყე დაიწყეთ შეწყვიტე შეწყვიტეთ შეწყვიტე შეწყვიტეთ შეეშვი შეეშვით შეეშვი შეეშვით თქვი თქვით თქვი თქვით იყიდე იყიდეთ იყიდე იყიდეთ ნუ იქნები ცრუ ნუ იქნები ცრუ ნუ იქნები თავხედი ნუ იქნები თავხედი ნუ რას დროს იქნები უზრდელი ნუ რასოდეს იქნები უზრდელი იყავი ყოველთვის გულწრფელი იყავი ყოველთვის გულწრფელი იყავი ყოველთვის სასიამოვნო. იყავი ყოველთვის სასიამოვნო. იყავი ყოველთვის თავაზიანი. იყავი ყოველთვის თავაზიანი. ბედნიერად იმგზავრეთ. ბედნიერად იმგზავრეთ. თავს მიხედეთ. თავს მიხედეთ. მალევე მოგვინახულეთ. მალევე მოგვინახულეთ. ციგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიების ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: www.book2.de